Bai, nik uste dute eh, azken operazioak argi eta garbi frogatzen dituela gauza batzuk ez. Guk aspaldidanik esaten ari gera beti ere interpelatua garelako, prentsorrekoetan eta elkarrizketetan zerraitik ez dan ba, beste azkartasun batekin egiten eh, etaren desarmea, eta beti esan dugu eh, bai Estado Frantsesak eta bai Estado Espainolak sekulako operatibo poliziarak dituztela, ez bakarrik Frantziar Estatuan, beste estatu batzuetan ere bai, e, hori ekiditzeko, ez? Beraiek uste dutelako e, hori ekidituz, ba, helburu politiko batzuk e, lortzen dituztela alde batetik, e, garaitu eta garaien arteko eskema hori imposatzen dutela, eta bestetik e, mantentzen dute etaren presentzia nola baitere, eta horrek e, nunbait, beraien ustez, beraien interesentzako ona da, zen eta horrek e, albiratu egiten du beraien immobilismoa, bere pozizio itxia eta bar. Bueno, horren aurrean gizarte zibila sekulako urratxe eman nik esango nuke e, txalogarria ez ezik eh, garriare badela, eta nik uste hori dela jarritu garden bidea, azkenean eh, hemen bakea eta askatasuna eta berdintasunaren aldeko borroka honetan herri honek badu interes bat, estaduen aurkakoak, eta iparuzka herrian esaten den bezala, debrauki gelditu da hori berriz ere oso argi ikusi da, eta momentu honetan esan genezake bada herri bat bakea eraikin edula eta askatasuna eraikin edula eta bi estadu hori oztopatu nahi dutenak eta nik uste bide horretatik jarraitu behar dela bai. Ba, hain zuzen, lusoko atxiloketen ondotik, eh, jendarte zibileko pertsonalitate ezagun hauei, leporatu zaie ahmak deseginez frogak ezabatu nahi izanaz, zer dio zuhortaz? Bo, neri iruditzen zaite, eh, astakiri galanta ez, ez dakit zefroa klase egon daitezken arma batzuetan, eh, ez badira, nolabait ere goia batzuk aurkitzea eta bar, eta suposatzen da hori ere e, nolabait ere ezinezkoa dela momentu honetan, eh, urteak pasatu direlako, eta suposatzen delako ba, hori ezinezkoa dela, hori aitzaki merke bat besterik ez da, baina horrek eskatzen hau e, zen eta hori delitu balitzateke, eta beraz alor juridikotik e, baitek, pentsatu aldezake hori eginez norbaitek delitu bat egiten ari dela eta beraz kodigo penaletik ero ikuspegi penal eta juridikotik ba noa ere ostopatu dezakela ez hori aitzaki bada eta gainera guretzat aitzaki lotsagarria ez hau da ezen e e, e, e, gatazka delarik alako gauzak ez dira gertatzen hemen badira beste interes batzuk eta hemen harrigarria dena da gu badakigu espainiar gobernua zertara Eh, egiten duen bere apustua, zein dan bere helburua, zeintzu dira bere xedeak, baina harrigarria dena da eta atzo lemonden ere esaten nun, naiz eh, gero horrela ez da jasoa izan, Baina kuriosa da nola baitere ikustea Europan eta hau Europako arazo bada. E, badaila seguridadaren inguruko sekulako arazoa, jihadismoarekin eta barrarekin, eta horren aurrean bada erakunde armatu bat desestatu nahi dituena bere armak, eta badira bi estadu horren aurka aritzen direnak, ez? Eta nola bai, esango nuke oso harrigarria egiten zaidala momentu honetan ikustea frantziar gobernuak noren interesen alde egiten ari da. E, bere e, iritargoaren e, aldeko interesak defendatzen ditu, estadu frantseseko iritarrenak, edo Espainiako arreinuarenak Eta beraz, e, bere seguridadea ere, Espainiar arreinuaren menpe jartzen du. Eta beraz, e, Euskal Herrian, e, egiten dira operazio polizialak e, Espainiak agintzen dituelako, eta beraz, nik uste dut hori ere agerian jarri behar dela, da, norentzat lan egiten du e, frantziar gobernua momentu honetan, Espainiako gobernuaren menpe dagoen gobernu bat eta egiten ari gara, hori da nik e, jartzen dudan galdea. Mhm. Inigo Urkuiu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak ere adirazpenak egin ditu atzo, jaularitza pres dela, armagabetze bide hori bere gain hartzeko, baina eta eh, eta ez duela deusik jakin nahi. Bi mila eh, eskua luzatu ziola, baina eh, luzatu proposamenari uko egin ziola eta erakundeak. Aladea eta zer gaitik? Bueno, ni entzala bi urtek ez, baina e, bo, nik irakorri ditut e, azken egun hauetan e, iru, pertsona hauek eta eta erakundaren arteko gurutzatu diren gutunak. Eta hor argita garbi esaten da, eta etak esaten du, e, bilatu beharko litzatekela ere instituzio euskal instituzioen e, konplizitatea, beraz, e, bueno, inigurku jok duna eta hori ez dator bat, eta ez dut uste hori izan denik. Gertatzen dena da, e, kurioso egiten zaigula, beti ere alako operazioa daudenean, eno nobait ere estaduek kolpatzen dutenean alako ekimenak, e, lendakariak beti e, ateratzen da e, orduetara, e, beti ere erasotzen ez estatuak baizik eta erasotzen ezkera bertzalea eta eta bar, ez? Hori hori oso harrigarria egiten zaigu. E, Euskal instituzioek daukate daukaten kompetentziak, hau da, Eusko jaurlaritzak esaten duenean prez dago halako ekimen batetan parte hartzeko, gero rekonozitzen du pribatuan ez dituela kompetentzia eta almenik horretarako. Eta beraz, inigurkuriuren e, e, proposamen oso, proposamen zehatzan, iatzo enteratu nintzen, portentzu nuen, jakin izan nuen, zein proposamen klase e, zen e, inigurku plantatutakoa, eta oso arretza zen, zen e, etak bere zuloak nuntzeuden esatea, Euskal, Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Jaurlaritza Guardia Zibiaren esku ustea. nik uste dut hori ez dela proposamen ez da serioa ez, ez? Baina hori da beraien proposamena, ezin dutelako besterik egin. Orain, badago beste aukera bat, eta da, gizarte zibilak egin duena egiteko pres dago lendakaria, zen eta hori horrela baldin bada, hori horra txaundien litzateki. Gure gomita goizuntan EH Bilduko bozere mailea, Arnaldo Otegi, Alberto Spektorovski nazioarteko ahreman taldeko kidea elkarrizketatu dugu eta berak dio ez dela aski gizarte zibila, eh, Jean-Pierre Macias, eskubide irakasleak ere gauza bera dio goizuntan media bask edabidean, instituzioek ere behar berezkoa dutela eskusartze bat, zendako etak ez dizkio ahmak Euskadiko gobernoari emaiten eta hortan geldituko litzateke guzia. Bo, nik uste hori maiganean egon daitekeen aukera bat izan daitekela, ba, lehen aipatutako eta bestien aipatutako reflexio berbera egingo nuke ez. Eh, Eusko jaurlaritzak ez du inongo kompetentziarik estado Frantsesean ez ere egiteko. Hori, hori asteko. Eta bigarrenik, Eusko jaurlaritza behartuta dago legez, eta hori horrela da, eta hori horrela itortu digute, e, beraiek jakiten duten bit momentuan e, armak nun dauden e, Espainiar estaduko gobernuari esateko, eta beraz hori da Eusko jarraitzak egin dezakena, baina egin dezake gauza gehiago alor tekniko horretatik aterata, eta da babesa ematea adibidez alako ekimenei, eta hori bai dela importantea, ez? Nik uste dute instituzio guztiek daukatela hemen zerbait egiteko, eta zerbait egitekoa, baina herritarrek ere bai, eta nik uste dut e, hori dela gauza bat, e, ba, nora baitere, ba, bestu egin behar dena, baina e, nik berriro diot, hemen inorrez dago esaten inori e, betatua dagoela parte hartzeko alako ekimen batean, hau da, ekimen hau azkenean Euskal Herritarra sustatu beharko ekimen bada, eta egia da, E, alako prozesuak behar dutela verifikazioa, behar dutela ordenatuak izatea, behar dutela nola baite testigantza bat, nazioartekoa bali zobe, e, behar dela e, instituzionen parte hartzea eta hori ere oso ona izango litzateke da, baina afera da e, egiten diren saio guztien aurrean bi estaduek zapustu egiten dutela inongo aukerarik, ez? Eta beraz, nik usto gizarte zibilak egin duena izan du da hori ikusita, hori ikusita, ba urrats bat egitea. Bueno, e, urrats horren inguruan egon daitezke eta kurketa ez berdinak, baina garbi dagoena da sekulak urratxe duten zaigula batzuei gutxienez, azkenean herritarrak hartzen dutelako bere protagonismo osoa herriak hartzen duelako eta parte hartzen du bi estatuaren kontra eta bi estatuen xeden kontra bere eh, aportazioa eta bere karpen egiteko bake prozesuari ez. Erdun, nik esango nuke, hemen mundu guztiak ditu eh, aukerak, eta mundu guztia dago gonbidatua, e, parte hartzera honetara, eta nik uste dut, eta horretan esan nahiko nuke, ipar euskal herriko autetxiek adibidez, sekulako e, kompromisoa adirazten ari direla momentu honetan, e, aukerak dituztela eta profitatu egiten dituztela, mobilizazietan parte hartzen dute, interpretazioak egiten dute, hau da, nik uste dut, e, e, eta beste gunean esan nuen, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian gertatzen dena gertatuko balitz, estaduak eta gutxienez Espainiak estaduaren eh, estrategia kolokan egongo litzateke da. Eta nik gonbidapena egin nuen horretara, hau da, badira gauzak egin daitezkenak. Eta nik esaten dut, Ipar Euskal Herrian dagoen dinamika mobilizetzalea, komplizitateak, bilkurak, e, elkarlana, Ego Euskal Herri da bagenu, eta nik hori dela momentu honetan gure lana hori da lortu behar dena, eh, gauzak asko erraztuko litzatezke. Hain zuzen, posible da, tendentzia ezberdinetako autetxi eta politikariak leheko beretik eh, ibiltzea hemen Ipar Euskal Herrian gertatzen ari den bezala? Posible da hori Ego Euskal Herrian? Nik uste hori posible izan behar dela eta posible izango dela e, borondate politikoaren araberako gauza badelako, ez? Eta gu lanean gaude horretarako, guk uste dugu hemen bi estaduei eh, herri e, batek erantzun behar diola, ez? Alderdi politiko batek, ez? Sindikata batek, hemen denen artean esan behar dugu, gu bakean bizi nahi dugu, gu bakea eraiki nahi dugu, gu kaskatasunare eraiki nahi dugu, gu arrespetatuak izatea nahi dugu, herri bezala, eta beraz, e, ez zaude egiten nolabaiteko operazione bat etaren aurka, egiten ari zelana da, bakearen aurkako operazio bat, eta jendearen aurkako eta herriaren aurkako operazio bat, eta gainera jakinezazu, ezazu, hemengo gehiengo zabar batek horren aurka gaudela, eta e, zure parean jarriko garela. Ez? Nik usot hori, hori izan behar dela momentu honetan arduraz egin behar den gauza, eta horretan gaude. Horregaitik, e, eh, atzo entzuna lendakaria, e, eh, ba, nieren ere erantzunean oso oso zur, zurra izan nahi dut, zena eta uste dut ez dela momentua bat abesteari ezari esateko, baizik eta momentua da nola baitere eh, alkarlanean aritzeko. Eta alakoetan ibiltzen dena nola baitere, uste dut eh, beste motatako giro bat sortu nahi dula. hemen ez da momentua esateko nor bere garaian zer egin zuen edo zer ez zuen egin. Oain momentua da esateko bi estadoari gu bakean bizitzeko eskubidea daukagula, gu askatasunean bizitzeko eskubidea daukagula, gu herri bezala respetau izateko eskubidea daukagula. Eta hori kalean eta mobilizazioetan eta beste motatako ekiminetan eta dokumento gaman komunetan eta lanean eta barrean ba, lortzen da, eta nik uste dut giro hori sortu behar dela. Mm-hmm. En, galdera bat ere bada eh, zalantzan dena, eta hainitzek ba, buruan dutena, borroka armatua behitz asteko irriskurik eh, baute den, Arnaldo Otegi? Nik uste dut ezetz, nik eh, hori oso garbi daukat, e, momentu honetan nik ez dut ikusten e, arrisku hori, E, nik, komentzitutanago, badirela sektore batzuk estaduan Espainiar Estaduari dagokionez e, desiatzen egongo liratekeela alako alako zerbait gertatzea. Horrek berriz ere ba, eramango gintuelako betiko eskema horretara eta betiko eskema horretan estado oso eroso bilida da azken urteetan. Eta beraz ez dut ikusten arriskua. Baina esan behar da aldi berean nik uste dut da badirela sektorea txikiak baldin badira ere herri honetan oraindik orain pentsatzen dutena bide hori dela bakarra gelditzen zaion herri honi bere askatasuna lortzeko, sektore horiek hor daude, nik uste trompatuta daudela erabat, baina horiek ere badaude. Alata ere, nik ez dut arrisko hori ikusten eta ez da ingintik inola ere. Bai, bukatzeko, Arnaldo Otegi, Le Monde kasetak beratzurekin elkarrizketa bat du aski jaroa eta e, nabarmentzekoa dela iduritzen zaigu. E, ama 6 mila sinadura, kasiko goi mila ere sinadura bildu dira orai lusoko atxilotuen askatzea galdegiteko. Iduritzen zaitzu, zerbait aldatzen ari dela? Nik uste dut, eh, nik horrela definitu nuen, nik uste dut estadu frantsesa momentu honetan edo operazionea martxan jarri zuenean e, etzuela ongi kalkulatu zemotatako erantzun autiko lukeen alako operazione bat. Eta nik uste oso nabarmena dela estadu frantsesean bederen e, erantzun oso oso zabalak eta oso kualifikatuak e, operazionaren kontra sortzen ari direla, ez? E, badago Greenpeace, badago Atak, badago Korsikako presidentea, Ipar Euskarriko guztiak, prensan ere estadu frantsesean. Eta adierazgarria da ere, ni gar atzo lemonden egotea, ez da? E, eh, prensan beran, badago nolartiko e, eh, sensazione oso oso oso arraroa, e, eh, beraik definitu izan dute ba, operazio hau, operazio arraro bezala, e, ez daudela garbi, eta beraz nik uste dut e, estadu frantxesean egondiren egon diren e, e, guzti hauek, ba, segurazki eramango dute frantziar gobernura eztabaida bat. Ez dakit eztabaida horretan nork zer esango duen eta nork zer e, eh, plantatuko duen eta nork irabaziko duen. Baina eztabaida egongo dela nik ez dakat zalantzarik. Zergaitik, mundu guztiak eh, ez duelako urertzen inundi ginora ere nola daiteken ez frantziar gobernura la kooperazioetan arte hartzea, e, eh, seguridade arriskuan jarriz, eta Espainiar e, gobernuaren morroi bezala arituz, ez? Uste dut hori estado frantsesean oso oso oso gaizki e, irakurtzen dela eta nik uste dut e, guk aprobetsatu behar dugula kakotzen artean sortu den giro hori batetik ego Euskal herri ekartzeko al bezain askar eta ea posible den eta nazional mailako ikuspegia emanez guzti hori eta berri ere, konplizidade berriak sortuz eta bar hori egiten baldin badugu bigarren egiteko pentsatuko dute eta egiten baldin badute ere nik uste dut hemen badela gauza bat oso importantea dena, eta da, hemen, e, historia eta nola baitere erraratuaren inguruan, gerota nabarmenagoa da, nor dagoen hemen bakea, eta bakea sustatzaren alde, eta nor kontra, eta nik ustot hori ere oso importantea dela, eta bataia hori ikartzen ari dira, estatuak argi da garbi. Eskertzen zaitugu, goizberri saio hontan gure galdereri erantzutegatik Arnaldo Otegi Milesker. Mi, milesker zuei.